fortfarande svinkallt. Eh, alla vi tre här runt bordet har typ underställ på oss, eller på att säga. Jag har <laughs> underställ på riktigt, alltså faktiskt. Och nu, vi har väl tinat, eller vad säger ni? Ammi och Fanna, välkomna. <laughs> Tack. Vi kommer tina i maj. Nej, men alltså jag tinar typ inte ens då. Jag är alltid kall. Ja, det är fan. Mm. Dock att underställ är snyggt, alltså det är det. Jag tycker att jag är snygg i mitt underställ. Det är tips till dig som lyssnar. Men när du bara det. har det på dig? Ja. Ja, precis. Inte när man har ett knöliga kläder mm. ovanpå. <laughs> jag har ju aldrig på mig sånt där, för jag har ju bestämt mig för att vintern inte ska vinna över mig. Nej, men, men det gör den ju. <laughs> Sån för jag att jag också. liksom, alltså det är så dumt. Man är alltid en förlorare ja. när det kommer till vintern. Likadant med lite vinterjackor, skor. Alltså det här är första gången jag har kängor på mig på kanske fem år. Ja, men jag är likadan. Alltså, jag... vägrar halsduk och sånt. Eh, <laughs> ni är så patetiska. Man är ägd. Ja, ja ni, är ju, tar, ni är ju ägda. Som det är inte jag. Som vi pratade med Lisa Elin som var här för några veckor sedan. Uh, The Duck doctor. The doctor. Eh, om att hon tar vintern personligt, eller så här, kylan personligt. <laughs> ja, men jag är helt med. Jag är helt med. Jag blir riktigt arg. Ja, förbannad. Är det grovt. Sparkar i slön. Men låt oss inte unna vintern och mer Nej. attention. Tänk att vi börjar prata väder här nu. Vi ska ju prata musik. <laughs> ja! ja! Och vi ska prata om vad ni pysslar med och så. Ami, du eh, och jag är ju kollegor numera. Alltså det är säga. så nice, ja. Det är mysigt på Rodeo. Ja. Alla måste in och läsa Uh, I'm the kid. Har du ah. bloggat någonting på sistone? Eller? Herregud. Nej, jag är alltså, Amis chef. <laughs> Ja. Hon är en alltså- fälla. <laughs> Shit. Nej, men alltså jag skyller på vintern. Ah. Vi pratade ju om hur jobbig den var, eller? Nej, Nej men Nej, alltså den, den där bloggen är ju så nice. Ja, in och läs. Ja, in och läs. Och så då kan jag ju gå in och skriva lite mera. Ja. Mm. Fanna, vad gör du just nu? Jag tror att många känner dig som uh, geniet bakom boken Svart kvinna och ja. Eh, Instagram-kontot. Ja, det gör nog många. <clears throat> Mm. Eh, jag har typ två månader av chill just nu. Nice. Eh, jag ska ut och föreläsa om boken i vår. Och tänkte, typ, jag föreläser om den i höst också. Så då tänkte jag så här, jag behöver typ två månader av att göra annat än att bara prata om racism hela ja. tiden. För jag blir så jävla deppig varje gång. Jag fattar. Mm. Idag ska vi bara prata om musik. Uh, vi river igång med eh, en låt som eh, många blev glada över när den poppade på internet. Ami, du har plockat med dig, vad är det? Vi ska lyssna på Mr Kanye West tillsammans med Kendrick Lamar. No more parties in LA. Please, baby, no more parties in LA. Uh, no more parties in LA. Please, baby, no more parties in LA. Uh, no more. Los Angeles. Please. Shake that body, party that body. Please. Shake that body, party that body. Please. Hey baby, you forgot your Ray-Bans And my sheets still orange from your spray tan It was more than soft porn for the K-man She remember my sprinters and I was in the great van I'm well cutie, I like your bougie booty Come here, come do me Well, let's make a movie Hell, you know my repertoire is like a wrestler I show you the rope, connect the dots A country girl in the Hollywood Mama used to cook red beans and rice Now it's Denny's four in the morning Spoil your appetite Liquor pouring and niggas swarming your section with erection Smoking every direction Middle finger pedestrians R&B singers and lesbians, rappers and managers, music and iPhone cameras. This shit unanimous for you, it's damaging for you, I think. That pussy should only be holding exclusive rights to me. I mean, he flew you in this motherfucker on first class, even when out his way, so you could check in the extra bag. Now you wanna divide the yam like you'd equate the math. That shit don't add up. You're making them mad as fuck. She say she came out here to find an A-list rapper. I said, baby, spin around and say the alphabet backwards. You're dealing with malpractice. Don't kill a good nigga's confidence just cause he a nerd and you don't know what a condom is. The head still good though. The head still good though. Make me say Lamio, they ain't get yo. Make a nigga say big words and act lyrical. Make me get spiritual. Make me believe in miracles. Buddhas, monks, and Captain Crunch cereal. Lord have mercy, thou not hurt me. Five buddies all hurdled up on the third day. Bottle service, head service, I came in first place. The opportunity, the proper type of breast and booty cheek. The pop community, I mean these bitches come with union feet. And I want two of these. Moving units through consumer streets. Then my shoe release. She was kicking in gratuity. And yeah, G, I was all for it. She said, Kayla Ma, you kinda dumb to be a poet. I'ma put you on game for the lames that don't know they're rookie. Instagram is the best way to promote some pussy. pussy. Scary. Scary. No more parties in LA. Please, baby, no more parties in LA. Friday night trying to make it into the city. Breakneck speed, passage to see something pretty. Thinking back to how I got here in the first place. Second class bitches wouldn't let me on first base. A backpack nigga with luxury taste buds. And the Louis Vuitton still got all of my pay stubs. Got pussy from beats I did for niggas more famous. When did I become A-list? I wasn't even on A-list. Strippers get invited to where they only got hired. When I get on my C job, somebody gon' get fired. I was uninspired since Lauren Hill retired. And three stacks, man, you preaching to the choir you. Any rumor you ever heard about me was true and legendary. I done got Lewinsky and paid secretaries for all my niggas with babies by bitches that use they kids as meal tickets. Not knowing that disconnect from the father, the next generation will be the real victims. I can't fault them really. I remember Amber told my boy no matter what happens, she ain't going back to Philly. Back to our regularly scheduled programming of weak content and slow jamming. But don't worry, this one's so jamming. You know it, LA is so jamming. I be thinking every day, my holla I need to put up some goddamn barricades. I be paranoid every time the pressure. The problem ain't I be driving, the problem is I be texting. My psychiatrist got kids that I inspire. First song they played for me was about their friend that just died. Texting and driving down my Holland Drive. That's why I rather take the 405. I be worried about my daughter, I be worried about Kim. But Saint is baby yay, I ain't worried about him. Have my life threatened by best friends with selfish intents. What I'm supposed to do? Ride around with a bulletproof car and some tents. Every agent I know, no, I hate agents. I'm too black, I'm too vocal, I'm too flagrant. Something smelling like shit that's the new fragrance. It just mean I do it my way, bitch. Some days I'm in my Yeezy, some days I'm in my Vans. If I knew y'all made plans, I wouldn't have popped the Zans. I know some fans thought I wouldn't rap like this again, but the writer's block is over. MCs cancel your plans. A 38 year old, 8 year old, a rich nigga problems. Told my wife that I hate the road, so I don't ever drive it. It took six months to get the Maybach. I'm at it out, and my assistant crashed as soon as they backed it out. Goddamn, got a ball fade, I might slam. Pink fur, got Nori dressing like Cam. Thank God. Inga mer Patin i Los Angeles. <laughs> Nej, hörde ni vad han <laughs> precis, vad han precis sa när du fejdade honom? Nej. Han bara, först sa han så här, thank God for me, såklart. Och sen så bara, “A whole family getting money, thank God for E, alltså E-channel som gör så hela <laughs> Kanye, alltså Kardashian-serien. Inte typ. E som i ecstasy. Eller? ja, det tror jag nog också. Nej, alltså det är E, e med utropstecken som ja. typ, det är så sjukt, alltså det, det ja. Så när den här låten skulle släppas för alla som älskar Kanye Eh, har ju väntat på ny musik mm. såklart. Mm. Och så var det så här, det började med att Kim typ tweetade ut, hon bara, snart så kommer Kanye droppa ny musik. Alltså det är så mm. sjukt att det går den vägen. Och att det är den så här, största promotionkanalen man kan få, <laughs> liksom. Kim Kardashians eh, typ Instagram Twitter. eller Twitter. Ja, ja exakt. Det är liksom perfekt. Det som var så himla sjukt var att i kommentarsfälten var det folk som skrev typ så här, eh, hur, hur kan den här tjejen veta någonting om hiphop? vet hon ens vad han skrev någonting om 16 bars eller någonting? Uh. Vet hon uh. ens vad bars är? Man bara, eh, fast alltså hon är gift med Kanye, hon kanske har lite koll. Ja, hon ja. kan ha lite alltså, koll. Alltså så sjukt att man bara tror att hon inte kan någonting. Det är hemskt fan. Men också så typiskt, eller, eller vilken, tå, vilken tåkig standard kommentar <laughs> ja, från någon tråkig kille. Från någon puckad kille. alltså, hon kan ju Kanye West hundratusen gånger mer än vilket av hans fans som helst. Exakt. Men mm. hon kan inte kunna honom. Men hallå, mm. Kendrick och uh, Kanye No mm. more parties in LA. Va, va, blev du glad när den kom? Alltså blev du, var den så bra som du ville att den skulle vara? Ja, alltså eh, jag älskar ju framför allt Kendrick Lamar. Och han har ju varit helt otrolig på senaste tiden. Alla så här live som man har sett honom göra, han är sjuk i huvudet. Det är liksom som att han blir bättre och bättre mm. för varenda litet liveframträdande han gör. Jag fattar ingenting. Åh oh, herregud. Nej. Jag klarar. Ja, du fattar inte Kendrick? Nej, jag, har liksom ty jag tycker mindre och mindre om Kendrick. <laughs> men, eh, men, ja, nej men absolut. Nu bara, vi går. Ja, nu, det var slutet på podden. Att jag, nej. nej, men alltså Nej, jag har hört folk säga det. Och särskilt efter den senaste skivan. Att det är många som bara, den är så störig och skränig, jobbig. Mm. Men grejen är att jag tycker så här personligen att Kendrick Lamar, eh, först och främst är han, alltså han är sjuk, sjuk rappare. Hans flow är bara overkligt och hans sätt att berätta stories med, med alltså som lyricist tillsammans med det här flowet tycker jag är bara helt onaturligt. Alltså jag kan lyssna på samma låt, jag har lyssnat på hans låtar kanske en miljard gånger och mm. varje gång växer de. Plus att i den här tiden. Om mm. också så här, där han bor, liksom, <clears throat> i USA, som är så himla, alltså hela världen är grovt rasistisk. Okej, vi skulle inte prata om rasism, Fanna, förlåt. Men <laughs> truth be told, mm. att han gör så himla politiska videos när han och hans så här, äh, grabbar sitter i en, bi, alltså i en polisbil som bärs av så här, vita snutar som, alltså de alltså. sitter på deras axlar. Alltså för mig så är det 100% rys. Mm. Och att han har så här, skaffat sina små så här, äh, nappy små dreads och typ har sin stil. Alltså för mig är det verkligen en politisk sak och att han är liksom en röst av vår tid som är, och att jag har sett ett mönster i vilka som, alltså inte gillar skivan, men mm. <laughs> Förlåt. Mitt. ja. ja men fett eh, med någon som blir superkänd med en eh, hit svettig platta och sen bara, nu gör jag detta. Verkligen. Mm, det, och, fick, alltså, och fick alla de där nomineringarna. Plus att ja. vi är lika gamla. Så jag tänker alltid att vi skulle kunna bli ihop. Ja. Mm. mm. <laughs> ja. Det känns så här rimligt. Sänd ut de här signalerna. Som 87 år. <laughs> jävla random. kommer ske. Perfekt. När man ja, säger det, högt bli, så kommer det bli så. Ja. Yes. <laughs> Ah. Så, ser du ah. hennes ögon glittrar? Ami bara tittar ut i rymden nu och så här. <laughs> alltså, liksom swoonade. på nivå. Nej men så därför tyckte jag liksom att jag älskar Kanye också. Ah. Och det är så här, beatet tycker jag är så jävla nice. Och den andra låten som Kanye också släppte, den här Real Friends, är också lite så här, lite, lite så här old school Kanye på något sätt. Mm. Så det, jag tycker låten är fet. Old school Kanye, bästa Kanye. Vad tycker du Fanny? Jag vet inte. Alltså, jag Gud, Eller är det E-Channel Kanye som är bästa Kanye? Alltså, jag har verkligen bara så här, låtar jag tycker om honom. Jag har ingen koll på hans karriär faktiskt. Nej, okay, okay. Nej alltså, typ. det är samma sak där. Det är liksom som att han går igenom olika alltså personas verkligen, mm. för han är ju psykiskt störd. Och det uppskattar, alltså jag älskar alla hans personas, men den gamla är liksom nice att den kommer tillbaks. tycker ni om det här? Jag tycker att det är så kul. Jag har ju fått gästa podden en gång tidigare mm. och då lyssnade vi på vattenrum. <laughs> Ja, just det. <laughs> och det är så här, det är alltid nytt för mig, men jag, jag sa det till dig då och det är lite samma här, att det är så här, musik som man så färdas i på något sätt. Ja. Alltså att jag tycker att det blir så här filmiskt eller att man är inne och, jag mm. lyssnar ju, jag lyssnar aldrig på <laughs> musik utan en röst. eller, på säga, eller utan en text. Typ. Nej. Men det är ändå som att det är så här, ja men du vet, det blir som en ljudbild som är väldigt mäktig. Va, va, va? Men jag har ingen aning om vad vi lyssnar på. Det är Nej, ju, eh, Champion och Fortet, så brittiska eh, ah. producenter. Eh, disparate, disparate, säger man så? Eh, Dispare. Disparate. Eh, disparate säger man på spanska. <laughs> Eh, vad betyder det egentligen? Vad betyder det? Alltså det är en sån här skitgrej. Alltså i alla fall på dominikanska, jag vet inte ja. vad det är. Alltså disparate, det är någon sån här, ja, men, något, något som är fel? okej, typ. okej. Mm, Fanna brukade bo på Dominikanska republiken. Mm. Mm. mm. Coolt. Mm. Hur var det? Det var nice. Det var jävligt nice och väldigt frustrerande. Men det var väldigt nice. På vilket sätt frustrerande? Nej, men alltså just alltså, för att komma från privilegierade förhållanden till ett land där det typ verkligen Alltså saker och ting tar så lång tid. Alltså äh, byråkratisk, byråkrati, kollektivtrafik, eh, mataffärer, elavbrott. Alltså mm. såhär, det, det är ett av typ två länder i hela världen som har regeringen har elavbrott liksom på, vad säger man? Alltså på schema. utsatta tider. Jaha, okej, okay, Ja, okay. det är typ Dominikanska och eh, något land i Mellanöstern. Mm. Alltså det är knas verkligen. Så att det var väldigt frustrerande och, så här, och också att kunna veta att man kan åka därifrån när man vill. Och ens kompisar bara, nej men vi är fast på en ö. Ja. Alltså man kommer fan ingenstans. Där man ibland inte har el. Ja, och ja. den andra delen på den här ön är Haiti. Så det är inte så att man bara, låt mig åka dit. Nej, ja, jag fattar. Nej, det är fan knas. Difference. Tänk att vi kom in på det här. Ja. Via... Oh. <laughs> Via den där låten, Desperate. Desperate. Desperate. Desperate. Men Ami, vadå, vad kände du? Vad åkte du bara, jag känner att man åker. Jag bara, man bara, <laughs> du bara, åkte du? Åkte du? Ja. Nej men jag tycker det är så här. På det, spåret. <laughs> ja, jag bara, vart är vi på väg? Men gud, det är lite karavanlåt ja, Men jag menar det. Så att man kan mm. gå sån här danskaravan också. Ja, fast ändå som att det var en zombie danskaravan. Alltså kan du inte hålla med om att det ändå var ett mörker? Jo. Det var inte så här, haha, det är på dagen, det här var ju på natten. Ett zombie-kongatåg. Ja. Ja. ja, absolut. 100 procent. Det låter lite så Haiti-aktigt, liksom. Ja, <laughs> faktiskt, Kongo. Det kanske är en inspiration. <laughs> Men vadå, var, var du också på den karavan på den festen karavantåget. <laughs> Eller vart var du? jag vet inte. Jag tyckte den var svängig. Jag tyckte den hade en, en nice uh, rb känsla ja. i sig också. Eh, med de här lite skumma vokalerna. Men vad var det för något då? Fortet. Men är det här eh, house? Och, Nej, det skulle jag inte... Nej, jag vet jag, inte. Vad skulle jag, man kalla det? I mitt 28-åriga liv har jag försökt att förstå det här begreppet house. Fattar det är ju ingenting. Jag har bara alltid sagt att jag hatar det. Men nästan men det alla sådana genrer. Nej, jag vet att jag inte gör det, men <laughs> jag sa precis samma sak som du, så brukar jag säga så här, jag lyssnar inte på musik när det inte finns röster. Nej, mm. men du hatar EDM. Ja, vad är det då? Electric dance music. Ja, det, ja, men det, det är ju sån här Avicii-musik. Fläskiga Ja, men där är det ju ändå lite grann sån här låt. Ja, det gillar du. Ja, det älskar du. Nej, men eh, jag står mer ut med när det är någon sån liten sjunger refräng på den när det bara är så ti, ti, ti. Det, jag blir galen. Ja, jag förstår. Jag har ju gråtit vi, på en sån klubb. Vi har ju glömt upp. <laughs> Absolut. <laughs> gråtit. Jag älskar eran, <laughs> ert sätt att prata om musik överhuvudtaget. Vi har glömt, vi har glömt att säga hur ni hänger ihop. Hänger ni ihop? Ja, men gud, vi har samma blod faktiskt. Åh gud, vi delar blod. Vi delar blod faktiskt. Mm. mm. Jag tänkte på det för Fanna fyllde 26 år häromdagen. Nu Grattis, jag bara, jag delar skott. blod. Tack. Grattis. Delar blod med den här sjuka människan. Våra pappor var <laughs> bröder. ja. Så vi är alltså kusiner. Kusiner då. Mm. Men kusiner. kusiner på svenska. Ja. <laughs> jag ville säga på spanska, jag kan inte spanska. Primas. Primas, något no som primas. Ja. Har ni liksom varit supertajta ända sedan ni var små? Alltså, jag, jag har ju en lögn som går ut på att det är mitt, min förtjänst att Fanna föddes. Mm -hmm. Ja, men det är ju inte helt en lögn. Nej, jag vet. Det är faktiskt nästan sant. Mm. Va, hur då? Och alla historier bär på en, på en hemlighet. Men gud, <laughs> vad menar du? Vi måste prata mer om det här efter nästa låt. Ja, men vi är kusiner helt enkelt. Vi tar det sen. Mys. Vi, Fanna, vilken är din första låt som du har tagit med? Eh, Young Thug, Serious. Jag älskar Young Thug. Mm, jag med. Den varför, kom på min födelsedag. Varför så. fastnade du för den? Därför att den kom på min födelsedag. <laughs> så enkelt. Nej men för den känns så mycket som hans sound. Gånger hundra typ. Featuring Isaac, you know. I'ma treat a bitch like a bitch. bitch. I'ma treat a snitch like a snitch. Fuck em. Dressing like a fire in a witch. I don't wanna wrestle like a bitch. Swallowing this is black letter, bitch. I can't remember that hoe I'm too rich. Done fuck hoes, I in six. And I'm so serious. So serious. So serious. So serious. So serious. I fuck hoes all over the world. I make it beauty like I'm girl. I ain't sell till I'm dead and pale. Now for real, for real. I'ma fuck all on it like a motherfucker. Have a head pointed to the ceiling like a motherfucker. Cheat. Hugging on my dick, say it get away. Told me to get rich. Bitch thicker than a motherfucker. Cheat. Give a good dick, give me good click, so I can dick, I'm a fiend like a motherfucker. Fiend. Give a big dick on a candy stick. Suck my whole click and get rich like a motherfucker. Cheat. Motherfucker, yes, I'm rich like a motherfucker. Yeah. I'ma turn up my whole click, watch it, motherfucker. Yeah. She sucking up my black like a ass sucker. Yeah. I know that she's a net like a motherfucker. What? I told that little baby this a pedigree. What? Now she don't get no sleep like a motherfucker. I make her for the streets and bring it to me. I'm a a B.I.M.P. yeah, motherfucker. I'm a bad motherfucker. Green and red motherfucking flag motherfucker. I dress like a prince, not a fad motherfucker. Leave a nigga dead, fuck a sad motherfucker. Fuck her pay, get that shit out my face. Take over the streets like a parade. Drinking Jenny juice, pulling in the shades. No, I'm not gay. When I hit the door, they raid me. I'ma treat a bitch like a bitch. I'ma treat a snitch like a snitch. Dressing like a fire in a witch. I don't wanna wrestle like a bitch. Black woman, this is black, not a bitch. I can't remember that I'm too rich. I ah. done fuck hoes, I ain't six. And I'm so serious. till I'm dead and pale. Now I'm for real, for real. Wrote it, I'm for real. Yeah. Yeah. Yeah. Why I say a killer get killed? Yeah. Yeah. Yeah. Bitch, I got water like a seal. Hey. Yeah. Yeah. Bitch, I be bad like an appeal. Hey. Yeah. Yeah. I don't know that time, but I got five watching. All I think a nigga know about the time is it don't stop and it's timeless. Only thing I know is for ride with Keisha for nigga and you rhymeless. Hey, rich shit all in the nigga blood, nigga. These apple diamonds. And when I cover them up, they still shining. diamonds moving like a skater, baby. I'm super high like Space Invaders, baby. I'll go around like an equator, baby. I'm on top like a two-paler, baby. You Drag me just like a trailer, baby. I know I'm very able, baby. I ain't pushed down in gold like an eraser, baby. Fuck a finger, I give you three fingers like a neighbor. Yo, I'ma treat this bitch like a bitch. bitch. I'ma treat a snitch like a snitch. Dressing like a fire in a witch. I don't wanna wrestle like a bitch. Calling this is black like a bitch. I can't remember that I'm too rich. I done fuck hoes, I in six. And I'm so serious. Alltså slutet är så fett för det låter så helt psykedeliskt Så spökigt. Ja. Han är ju så knäpp alltså, Young Thug. Ja, Tänk att han kan få ur sig så mycket musik när han är så bananas. Han är galen. Men det kanske är just det. Ja, Vet du vad han, han, sa i eh, intervjun med Nile Skär? Att han skriver, alltså han, han skriver typ inte. Han Nej. läser inte och han skriver inte, han, tycker, han hatar det. Mm. Så när han typ skriver sin musik så gör okay, han, jag antar att han skriver den. Men eh, så gör han det i ett svep bara direkt. Mm. Shit. Alltså han bara, min musik är fett ärlig så att om jag känner just då, det är det jag skriver. Och den här låten är ju assnuskig. Uh-huh. Så att jag var såhär, jag gillade modet han var i då. Han var alltså, kåt. Man oh. såhär, alltså, för man blir själv liksom, man bara yes, alltså du var i ett nice mode nu. Ja. Uh-huh. Mm. Ja, men nästan som att han freestylar ja, liksom typ. alla sina låtar. Typ. Ja men typ, för att alltså, många av de här rhymesen är typ inte alltid så, liksom, det är inte så hög kreativ höjd om man säger så, men det är fett roligt. Mm. Alltså han säger någonting om att han eh, amen, så fuck a bitch typ, men också att han dressing fly like a witch. <laughs> det tycker jag är skitkul. ja. För grejen är att alltså, han har fått så mycket hat för sina, out sina outfits. Ja. Och de liksom, alla, alltså massa homofoba grejer och sådär, ja. hur mycket som helst. Och han bara, well I'm fly like a witch. Alltså det är så fett! Ja, jag älskar honom. det är sjukt. Nej men ända sedan den där leopardklänningen med liten volang så har man ju liksom bara såhär, älskat honom. Att han bara, jag bryr mig inte. Jag <laughs> bryr mig inte. äh, så kul. Och i den där intervjun också, de, han, nyligen eh, Nile bara, well you're a gender, nej, gender bender. Och han bara, what? <laughs> han bara, I just dress fly. Alltså, nice. Precis, då kommer Sverige in och bara, låt oss labla det här, låt oss vara typ så här framtid med vår fraud ass lilla så här, jämställdhet. Och typ. han bara, nej, I'm just fly like a witch. han <laughs> är så fet. Och så säger han också så här, han bara, Eh, mm. Fucking hoes, I ain't sex. <laughs> True. Alltså, true. jag är inte sex år gammal True. så jag kan fuck bitches. <laughs> det där är inspiration för ja. livet faktiskt. det är fett roligt. <laughs> Vad man än tycker, alltså, analysen åt sidan, han är rolig. Mm. Nej, det här är så himla bra tycker jag. Mm. Vad tycker ni? Mm. Ja, det är fett. Mikael Seifu, uh, How to save a life, heter den här. Jag alltså, allting som han gör tycker jag är så jävla, jävla bra. Uh, en av förra årets allra bästa låtar, uh, Brass. Brass. <laughs> Brass. Det är också en brass. <laughs> <laughs> så fet, det måste ni lyssna på. Vi spelade den någon gång i podden också. Uh, en etiopisk producent som bara är sjukt cool och snygg. Vad, du, äh, Ami, du var i Etiopien ganska nyligen. Nej? Ja, jag var där i höstas. Alltså det var två dagar i Addis Ababa, så det är inte liksom, två dagar i Addis är ju ingenting, för det är Nej, okay. den staden är så jäkla stor. Mm. Men, men absolut, jag var där och var på en så här gammal typ traditionell jazzklubb som heter typ Mom's Kitchen mm. och... Mm. Eh, fett namn. Ja, men det var faktiskt väldigt mäktigt. Och en sak som jag kan typ så här alltså en känsla som jag har kvar så mycket från Addis är liksom att det var så väldigt mycket skyskrapor där. Mm till skillnad från Stockholm där jag bor. Mm. <laughs> Så att eh, det här stället var liksom, du vet, högst upp i ett hus. Och det är så jävla mäktig känsla, man så kollar ut över en stad mm. och sen är det klubb. Alltså, ja. Men, ehm, Varför finns det inte fler takbarer i Stockholm? Alltså det är min största fråga. Mm. Vi är en sån falsk huvudstad. Mm. Nej, huvudstaden är så <laughs> falsk. Landets stad. Men, eh, nej, men sen var jag också på en sån här traditionell restaurang och åt jättegod mat. Och under hela tiden när man käkade så kom det liksom ut, det var liksom som en konsert, alltså konstant hela kvällen. Den pågick liksom i ja, men så här, sju timmar typ. Mm. Eh, så dans och så. Och så, så nu när vi hörde musiken så började ju både du och jag dansa. Fan. Alltså vi, vi gjorde en fraud, <laughs> den här, axel, ja, men den här axeldansen som Beyoncé också har stulit liksom mm. ifrån mm. den här Absolut. Den här man knycker med axlarna. <laughs> Exakt. Vi, vi, jag, vet inte, jag, jag, vet ju att jag inte kan det, men jag skulle så gärna vilja kunna. Den är mäktig, men den är fan svår alltså. Ja, jag vet inte hur de gör. Men, men ehm, ehm, huvudet är så frikopplat från axlarna. Ja. Det är så bobblehead. Ja, verkligen. <laughs> men eh, han du höra någon musik? Alltså ja, du, du hörde ju under den här middagen såklart. Men var det någonting som låter liknande det här? Jag vet ingenting om etiopisk musik. Jag känner att jag är, är så dålig på musik överhuvudtaget. Förutom att du känner till den här artisten. Ja, nej men, och han, jag liksom bara får för mig att han är så här superspeciell och inte låter som någonting annat. Men det kanske är all musik kanske låter så här i Etiopien, jag har ingen aning. Alltså jag vet. Det låter ändå så sjukt modernt och ja. med någon slags koppling bakåt i tiden till något psykedeliskt. Liksom. Verkligen. Jag, jag, tycker det låter som väldigt, alltså, väldigt mycket av sån här musik som <clears throat> på något sätt baseras på något traditionellt mm. låter ju väldigt likt eh, använt så gamla låtar och andra låtar för att de bygger på samma grej. Mm. Precis som med salsa, eller som med typ såhär, gambisk musik eller bachata. Eller något såhär. Folk säger såhär, men gud all musik låter likadan. Mm. För att mm. de bygger på samma upprepningar på samma sätt. Och den här mm. låten tycker jag känns väldigt klassisk, e- eritreansk, etiopisk. Mm, okay. eh, ja. Men den är ju fett modern ja. i tappningen, trots mm. att liksom, man hör att den är därifrån just på det spinnet som går. Mm. Allting som jag har hört med honom har en väldigt så fin vemodig ton som jag tycker är så himla nice. Det mm. känns som att någon så fördel, eh, fördom som jag har, eller som många har, är att det ska, alltid ska vara så jävla glatt. Mm. Så fort det ska vara musik från någon del av superstora kontinenten Afrika så bara ska det alltså, vara så jävla eh, party och eh, festligt. Ja, mm. och det verkligen. kan det väl vara, liksom. men, det, men jag tycker att det här är så alltså, jäkla fint, den här mm. sorgsna känslan, Aha. som jag tänker att det finns jättemycket musik av, eh, mm. som man inte har hört än. Absolut. Ja, eh. fan nice att lyssna, får lyssna mer på Ja, kolla upp honom. Michael, eller Michael Seifu. Sjukt mm, bra. Mm, Uh, Ami, vi ska lyssna på mhm. Erika Badu. Varför det? Ja, alltså Thank god, apropå det Fanna sa, liksom, att, att musiken är så här, att det alltid anspelar på något gammalt eller att det bara går om och om. Alltså det är mm. ju också så konceptet eh, hiphop. Mm. <laughs> och Erika Badu eh, har nyligen släppt en ny låt som vi ska lyssna på. Alltså hon har ju börjat överhuvudtaget komma tillbaka så ja, mycket nu. Verkligen. Och gör så intervjuer och är typ jätteaktiv på Twitter och gör sina så här rants, sina videorants som bara är så knowledge om livet. Och på mm. fullaste allvar, jag tar till mig kitchen, I'm cooking and Some mixing and we wish we never knew at all. Homegirls. Running around in the city. See, some of them we wish we never knew at all. Homeboys. Flipping and switches and bitches. See some of them we wish we never knew at all. Homeboys. Never the life of the party. And some of them we wish we never knew at all. Homegirls. See some of them we wish we never knew at all. Homeboys. It sound like that we wish you never get in your feelings. Friends, it's where we use every day, but most of the time we use it in the wrong way. Friends, it's where we use every day, but most of the time we use it in the wrong way. Friends, it's where we use every day, but most of the time we use it in the wrong way. Friends, it's where we use every day, but most of the time we use it in the wrong way. You Believe in the love, you're missing a good thing. If you don't believe in love, you girls. See, some of them we wish we never knew at all. Homeboys. See, some of them we wish we never knew at all. Homeboys. And some of them we wish we never knew at all. Homegirls. See, some of them we wish we never knew at all. Homeboys. And some of them we wish we never knew. Boys. Flipping the switches feelings we wish we never knew at all. Home girls. See we wish we never knew at all. Homeboys. And we wish we never knew at all. Homeboys. And we wish we never knew at all. Homegirls. Ja, du? ja. <laughs> Ja. Jag bara gråter. Äh, <laughs> nej. <laughs> ja, förlåt. Eh, nej men, ja. Alltså Erika Badu, jag vet inte. Jag vet inte om ni är Erika Badu-fans. Eller jag, du är väl det? Eller? Jag var utklädd henne, till henne en gång Perfekt. på vet du, mina vänners eh, studentskiva. <laughs> faktiskt. Va, vad hade du för outfit då? <laughs> Körde alltså, du tubanen? Jag var så jävla slapp så jag, ja exakt, och mm. Afrika-örhänge typ. Afrika-örhänge. okay. ah. fett kul. Men Ami, vad är det som är så magiskt med Erika Badu? Och varför kommer hon tillbaka nu? Jag vet inte. Alltså det känns som att hon typ så här bara inspireras väldigt mycket av musiken som är just nu. Mm. För att mycket av det hon gör är liksom hela tiden shoutouts till andra artister. Mm. Eh, och att det känns bara som att hon, du vet, hon, hon släppte en, en mix, eller vad kallar man det? Hon släppte typ en EP som var så här massa mm, remixes mm. typ eh, på andra låtar och på egna låtar med något sånt här cellphone-tema typ. Ja, just det. Hotline Bling-versionen var ju väldigt fin. Den körde vi här också. Ja, den är så fet och typ mm. så här, ja men överhuvudtaget att det känns som att hon är så här, att hon är så himla så här, ne, du vet, Helt enkelt, hon dyker upp mitt i den här tiden och bara, nej men låt mig äga den här scenen också, fast mm. på ett ödmjukt sätt. Så hon gör så remixes av låtar som man gillar och så gör hon dem bara bättre. Och sen så helt plötsligt dyker hon upp och gör någon liten intervju ändå på typ så här, ähm, men du vet, eh, jag vet inte, det känns bara som att hon Äh, men helt enkelt, hon inspireras av den tiden som vi är i, men att hon gör så mycket på sitt eget sätt. Jag, har någon här, jag som är någon, en slags krisande person just nu mm. blir väldigt inspirerad av henne, för det känns som att hon bara såhär, äh, jag gör vad jag vill. Mm. Jag är så här pass gammal nu, jag har ju haft en karriär innan, men nu vill jag bara göra saker som är kul. Mm. Det är bara, den här låten är nice, jag kan göra min version, Verkligen. Skitsamma om det är en hit eller inte. Jag bara kör, ja. kör, gör min grej. Jag ser henne ganska mycket som en fairy godmother. Ja. Jag tror att hon liksom har kommit upp i den åldern nu att hon kan se, alltså hon ser sig själv som det också. Mm. mm. Och precis som du säger, hon kommer typ in i den här tiden när hon vet att hon behövs tror jag. Alltså så här, hennes röst är faktiskt viktig just nu. Mm. Hon har liksom alltid varit inne på de här grejerna, men det är nu det är vi, liksom, vi är i ett, alltså i en, vad säger man, vägskäl. Mm. Och hon behövs verkligen. Mm. Men jag håller med. Och att så här, mycket av det, alltså absolut, hon är flummig. Och mycket av det hon, alltså hon är flummig samtidigt som hon är så skarp. Och att det känns som att hon är en sån person som den som inte orkat lyssna in sig kan avfärda ganska lätt som flummig. Som du säger, så här, fairy godmother, ja det låter ju flummigt bara i sig. <laughs> Men samtidigt, du vet det finns en nivå på det mm. som är att hon är... Men hon, hon har så tydlig så, stil ju. Ja. Alltså hon är så himla tydlig och mm. det känns som att hon är motsatsen till jag svag. Eller hon är bara ja, så här, verkligen. Så verkligen. Bara, man fattar precis. Så sjukt medveten. Ja. Och jag älskar hur hon hanterar så här män, alltså antingen i intervjusammanhang eller när hon remixar deras låtar. Du vet Kanye, okej okay, det här står Eller avverkar dem. Typ. Ja verkligen. Så alla hennes <laughs> baby daddies, alltså snälla. Hon har legat med så många kattiga män som ja. hon sen kastar. Man bara perfekt. Ammi masserar tinningarna nu. <laughs> <laughs> Gråter nu ska vi lyssna på en rappare som heter Designer. Är inte det ett sjukt roligt namn? Hello. Och låten heter Panda. okay, jag älskar redan. Panda. Panda. Panda, panda, panda, panda. I got broads in Atlanta. Just the lean the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the van. Legacies, family. Wait and see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the helmets. Legacies, family. Wait and see, family. Pockets full done it. Selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out to for granted. Big nigga bullet, you it. Hope killers understand it. I got broads in the line. Twisted the they in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the looks in the van. Legacy, family. Why is it look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers, the hammers. Legacy, family. Why is it? Johnny, Pegasus, Danny, Celebo, Candy. Man, I the macho like Randy. The chopper go out for granted. This nigga pull up your bandit. Hope the killers understand me. Hey! Panda. Panda. Panda. I get broads in Atlanta, chasing the lean shit, sipping fana. Credit cards and the scammers, wake up beside you shit, like designer, over gelato shit. They be acting rats, I know we clapping shit. I be pulling us up in the finest shit. I got plenty just up with Bugatti, but look how I try this shit. Black is six, final. Why is he killing no comma? Pop a perk, I got sign a gorilla, they come and kill you with bananas. From feelings, I feel it, pull up in the final. No niggas, they come and kill you on the comment. Rollie is dancing bigger than the panic. Go out to a Grammy, but pull it, you find it, pull up, I'ma flip living. I got bitches pull up in the get it. I got niggas that's counting for digits. Say you make you a lot of money. No killers pull up in the end, baby. CTD pull up in the killer, baby. Pull up, fill it, pull up, gon' fill it, baby. Niggas up in the baby, gon' drill it, baby. Fuck, we gon' kill it, baby. Get it. I got broads, yeah, I get it. I got cards, yeah, I shit it. This how I live. Did it all for a ticket. I play the bombs when he spinning the Bobby gon' spin Chop the dawn, doing business in the break. Fucking up shit, she doing the feeling. I begin to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas is split. Yeah. I got broads in Atlanta, just at the in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the bundle. Legacies, family, way and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the hammers. Legacies, family, way and see. Pack, pack is full, selling ball, candy. Lean on the macho like Randy. The chopper go out to the Grammy. This nigga bullet, you bandit. Hope killers understand me. I got broads in Atlanta. Alltså lite eh, crappy ljudkvalitet på den här men ändå fet eller? Ja, jag rycktes med direkt såg jag. Panda. Vad skrattar du åt Nami? Eh, Fannas eh, dans. <laughs> ja, men grejen är att jag får jättemycket feeling alltid när det är såna dra ja. eller pistolskott eller dra såna där grejer. Så det kommer ni höra snart En liten trumvirvel så är du på. Liksom. Jag älskar det, för alltså, man får så här, man får ett, släppa ut någonting. Bara så, ah. Det blir liksom, ett med musiken. Ja, men det blir Som du har i, din, i, dina ådror. Rytmen, vet du. Nej, nu slutar vi. Ja, på hög nivå. Men vänta nu, vem är den här rapparen? Designer. Men det är så sjukt namn. Alltså, han ser, det låter som att han är fett snygg. Ser ja, kanske. Jag, jag, jag vet faktiskt inte. Jag vet inte. Men jag tycker att det är roligt för att uh, eh, Fortet som vi hörde innan, ja. som, han gjorde ju, den låten vi lyssnade på var ett samarbete med en, en producent som heter Champion. Mm. Men nu släpper han Eh, samtidigt en annan låt med en dude som också heter Designer. Va? Nej? <laughs> alltså det, är så, det, kunde, jo, det är så jävla sjukt. Det kunde finnas två artister just nu som har låtar som... Jävla men hur, hur kan de inte ha kollat upp Design. det? Alltså förstår du? Om jag ska skaffa mig ett fucking alter ego som när jag bara DJ Fudge. Det var bara jag på hela jorden som heter Nej, det. DJ Designer. Shit. på tal om det, vadå? Ja. DJ-namn? DJ Fudge? Mm. Är det ditt DJ-namn? Absolut. Eller nej, det var det. Det var mm. mitt DJ-namn, Jenny tills, <laughs> tills jag la ner. <laughs> Men innan jag la ner så måste jag ju ändå säga att jag har inspelat när Common, rapparen, alltså inte för att jag är världens största fan till Common, eller, alltså han har i och för sig barn med Erika och det är ganska mäktigt, men alltså han har gjort en shoutout. Han bara DJ Fudge never hold no grudge, typ såhär <laughs> shoutout nice. DJ Fudge, ah, asmäktigt. Ah, nice. När han var här i Sverige spelade han mm. in den. Du, så varför har du då bytt? Du borde ha den som inledning på varje spelning. Jag vet, men det var lite då jag bara, äh, jag behöver inte det där. Så Nej. jag skaffade ett nytt DJ-namn. Så cool. Ja, jag vet inte vad det ens är än. Men det är typ Ami the Kid, eller? Ja, det är fint. Du känns som väldigt mycket bara Ami Bramme. Ja, Ami Hallå. Bramme, DJ P. Och Fanna, du spelar ju också. Vad, vad är liksom så här, vad är den röda tråden när ni spelar skivor? Vad är, vad är liksom kärnan? Vi är så olika. Ja, jag tror mycket av kärnan är att man inte vet riktigt vad som kommer hända. <laughs> efter eller låter man själva vara. Kaos DJ, okej. Okay. Ja men det är kul! Jag och Cassandra Mattsson Klatskov har ju också ett nytt koncept som är faktiskt att man inte ens vet om vi ska komma. <laughs> och alla ska vara så jävla stoked. Kommer de komma eller inte? De kom! <laughs> Du är sjuk i huvudet. Ja, vi som är på on the rising har inte råd med sådana här grejer. Nej, jag har ju DJat så jävla länge så jag... Ja. Du är mer såhär Ulf Lundell, typ en inspelad spelning och <laughs> också en spelning typ. Ja, exakt. Alltså pass me the money. Det är jag, Ulf. Ja, jag skickar ändå alltid en faktura. Nej, för fan. DJ Uffe Lundell. Perfekt. <laughs> ja, vi andra har inte råd att göra samma sak. Nej. Om jag säger eh, E-boy kan heta Erik Lundin så skulle du kunna heta DJ <laughs> <laughs> Ulf Lundell. Vad fan? Vad fan? Jag sa ju att det var Ami the Kid. Ja, verkligen. Nej, Förlåt. Nej men vad, vad, vad var det jag skulle säga? Ja, du, du kör lite mer kaosstilen och du vet man inte om du dyker upp. Men... Eh, Kaos på liksom olika Men om jag dyker upp så blir det ju då blir det kul. <laughs> Men ska du inte fråga mig om mina DJ-namn? Jo, absolut. Fan, vad kallar, <laughs> vad kallar du dig? Förlåt, jag började rappa Fattar du. <laughs> Och jag hakar på direkt. Vi har druckit några öl här nu, bara så alla vet. Ja, fast vi rappar Fattar du varje dag. Ja, och du vet Fattar du. Vi ringde faktiskt Fattar du. Igår ringde vi Hela fattar. Mr Marcus Price och, och Mogge, alltså DJ uh. Kojak. Och, mm. och, bara berättade att vi rappar Babylon-låten varje dag. Mm. Babylon. Vad sa de? De bara, okej. Okay. <laughs> Och klick. <laughs> det var typ så. Shit, det är så pinsamt. Jättepinsamt. Nej, men eh, jag, har ju, jag, jag kör ju under parollen Kärt barn har många namn. Mm. Eh, men mitt första DJ-namn som jag tycker är fetast det är DJ Fanatica. Det är gulligt. Det är nice. gulligt. Och det finns också massa feta låtar de sjunger om, så här Fanatica. Ah, men vad har du med? Ah, Fanna Bafana. Mm, och Fanita. Ah. Och Fanna Ndaubara. Och vad kör du nu då? Eh, jag frågade Marie Frans. <laughs> DJ Frans och DJ Ulf Lundell. <laughs> On the Dex. <laughs> jag frågade om jag fick ha alla mina namn, men de sa att då skulle de andra namnen få plats. På men, eh, för du ska, du ska ju spela i helgen. Ja, på fredag. På Marilla Boy i Stockholm. Mm och det kommer vara fredag när den här podden ja, ikväll. så det blir bra pepp. Ja. Vad, vad, kan man vänta Gratis sig? Gratis innan klockan 11. Du kommer dyka upp. <laughs> jag kommer dyka upp. Jag fyller också år. Ja. Så att det kommer vara aspepp. Du kör liksom födelsedagsvecka. Exakt. <laughs> Hallå, du, vi ska spela ditt sista låtval. Är det någonting som du kommer köra? Absolut. Vad blir det? Det här blir Mayor que yo tres med Looney Tunes, Wisin Daddy Yankee och Don Omar. Fint med fågelkvitter här i början. Kommer du köra det introt liksom? Nej, på... nej det tror jag inte jag kör. Nej. Jo då. Eller? Gud, åh gud, det är palmer. Hör Kaka! <laughs> var det du som gjorde det? Var det låten? Jag vet inte. Det var jag. Okej, det här känns som att det här är så konstigt. Men nu lägger vi oss på stranden. Mm, och så dricker vi en margarita. Mysigt. Det börjar bra. Det kommer bli hetsigare. En gammal Nej, men den här är galen. Den här galen, den här låten. Radio, spansk radio. Just nu Nej, men vet du vad de säger? Det här är den mest vänt, den, eh, låten som folk har väntat på mest, mm. säger de nu. Ja. Estaba loco por verte, deseo por tenerte ser menor que usted. Yo no la quería, que no era amor, solo interés. Y aquí estoy todavía, y aunque pase el tiempo, lo sabes bien. Que soy aquel chico que te hizo sentir mujer, siendo mayor que yo. Hur eh, partysugen är du nu? Nej men alltså grejen är att ni har nu bara hört låten och då förstår ni hur partysugen jag blev, för det har ni sett. Mm. Ni som inte ser mig just nu förstår inte att jag har dansat. Eh, grejen är att då vet ni inte ens historien bakom den här låten. Nej, vilket berätta. gör mig ännu mer peppad. Vad är det för story? Ni hörde ju att det här heter Mallorca, den här hette Mallorquillo Tres. Vad betyder det? Mm. Mallorquillo blir äldre än mig. Tres, nummer mm. tre. Mm. Den här låten har alltså funnits, det är inte den här låten, men man har gjort äh, olika versioner. Eh, så först kom den som heter Mallorca mm. sen kom den Mallorca 2 och nu kom den Mallorca 3. Mm. Och den första kom typ 2003. Alltså förstår ni hur länge sedan Nytt. det är? Men ja. lyssnade du på den då? Absolut. Ah, och, eh, alltså, då är du newborn. Ja, 13 år var jag. Och älskade den låten. Mm. Och eh, det gjordes typ kanske tio olika remixer på den låten. Som alla var skitbra. Mm. Och sen kom nummer två och så blev det typ så fyra remixer på den. Och nu, alltså mer än tio år senare, mm. kom trean. Mm. Så jag väntar bara på fett många nya remixer. Det kommer bli så jävla fett. Du är så uppspelt nu. Det är jättehärligt. Nej, men grejen är att om man, inte, <laughs> om man inte har koll på reggaeton fattar man inte hur stort det här är. Nej, nej. För det har också varit en massa, massa beefs med de som är med. Och nu mm. har de Enat. kommit tillbaka och gjort den här låten tillsammans. Wow. Det är ju sjukt. Det låter som en film, Fanna. Ja, men det, det, jag vet vad, jag kanske ska göra i den filmen. Si. Ja, du kan få följa fram min, min producer, Nej men ni fattar inte, den är så fet. Och eh, det är Daddy Yankee som mm. gjorde Gasolina och de som har mm. producerat den här låten producerade också Gasolina. Mm. Så de här ah. producenterna ligger bakom typ alla stora feta reggaeton. Och det är verkligen de största stjärnorna, såhär Don Omar. Mm, Don Omar. Visst, Don Omar. Exakt. <laughs> Och Daddy Yankee. Och det är de som har beefats flera omgångar. Ja. Och nu ska de på turné tillsammans. Mm. Oh my god, det kan också sluta hur som helst. Det kan sluta hur som alltså helst. man ber ju till reggaetonguden att mm. hen ska vad sa du? Dios mio. Ja, jag trodde du sa det är jag. Jag bara, ta det lugnt. <laughs> att hen ska göra en realityserie av det här. Ja, ja absolut. Ja, gud. Right. Mm. Agnes Lo, hallå. Hello. <laughs> vi får ringa, vi får ringa helt enkelt. Ja, verkligen. Hörni, vi fan vad mysigt och kul det var att ni var här. Och så tråkigt det är slut. Det är alltid tråkigt att säga hejdå. Ja, men vi, vi pratar om vad vi ska göra i helgen istället. Du ska spela yeah. på Marie Laveau, Fanna. Och yeah. Ami, vad ska du hitta på? Ja, alltså jag ska hålla i ett, eh, ett vad heter det, regissörsamtal, säger man så? Ett författarsamtal, alltså strunt samma. Det finns en dansfilm ute nu som har premiär imorgon på fredag och mm. som på söndag visas på Bio i Hornstull. Ah. Och det är en dansfilm om två genidansare som heter Martha och Nicky. Och de dansar liksom eh, hiphop style, typ. vad säger man? Streetdance. Streetdance. Mm. Gud, vad heter det ens dessa dagar? ah, <laughs> ja, de är i alla fall G's. Och eh, har liksom varit de första kvinnliga dansarna som vann hela Just Debout i Paris och bara mm. är fett tunga. Och man har gjort en film om dem. Och nice. dansfilm är liksom något som inte så här, det ordet är inte något som lockar mig från första början, men jag dansfilm. såg den premiären och den var så fin om vänskap och systerskap och dans. Den var mycket djupare Kom än vad man trodde faktiskt. Eller hur? Man blev så berörd. Så den visas på söndag på Bio Rio och efteråt har jag ett samtal med regissören. Um, vid ett tror jag. Eller kan det vara ännu tidigare? Oh my god, jag vill inte skrämma någon. Sådana Googla bakfulla detta. vänner. Oj, ja ah, absolut. Googla. Oh, men gud, pratar du om mig eller? <laughs> Perfekt. mm, Och kom tillbaka snart. Jättegärna! vi, vi hörs och ses. Nu kommer jag sluta med en låt som känns helt apatt, men ändå mysig. Varför, <laughs> du är uppe i hype.